manjinu. Dosta često Allah dželle vala "Ko je rekao većinu svojoj knjizi, a kudi manjinu. Kaže dželle vala: "Walakinna aktsara nasi la yu'minun." Ali većina ljudi ne vjeruje. "Walakinna aktsara nasi la yashkurun." Ali većina ljudi ne zahvaljuje. "Walakinna aktsara nasi la ya'lamun." Ali većina ljudi ne zna. "Wa qalilun min ibadiya ash-shakur." A malo je od robova mojih koji su meni meni zahvalni, koji zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, žalo, braćo, većina nikada nije u kom slučaju ne sme biti mjerilo kod, ne sme biti mjerilo kod vjernika. zato se je Muhammed Ibn Rahab, rahim Allahu ta'ala, je napisao posebno u knjigu žalo, braćo, Mesailu džahilije, ele ti khalefe fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallame, ele Mekke, mušikin, eh, mušik, eh, mesele džahilijeta u kojima se Allah poslani sallallahu alihi wa sallam ne suprotavio paganima, suprotavio mušicima, suprotavio kurežija, neke i tako dalje. Jedna od tih mesela, draga braćo, jeste i ta, jeste i ta, da su mušici vjerovali da je hak, da je istina sa većinom. Pa ako je većina na određenoj stvari, onda je to istina. Pa su kritikovali vjerovjesnike, sallallahu alihi wa sallam, još prijašnje vjerovjesnike, da oni za sobom nemaju osim mali broj sedmenika. Da je broj oni koji slijedi mali. Smatrali su da je istina ta, istina ta većinom. Dakle, to je mesela džahilijata, nažalost u koju danas upadaju određeni, određeni ljudi. Pa čak možda i određena braća. Pa ako vidi da je određen broj daja, veći broj daja na jednoj stvari, a s druge strane manji broj na drugi, daja na drugoj stvari, onda on smatra da je hak istina da on ima sa većinom a nije dakle, a nije tako, već je obaveza da se iznesu dokazi jedne druge skupine pa da se zatim nakon toga donese, donese sud, jer je hak istina u dokazima i za Allahove druge sunne za Allahove poslanika sa Allahom alim wa sallam. A nije dokaz da ljudi nisu dokaz Allahove vjeri. Šta više, govor u Leme, draga braćo, i govor u Leme nije dokaz sam po sebi. Kada je dokaz u Leme, govor u Leme dokaz, onda kad je Alim spomene dokaz Allahove knjige sunne sa Allahove poslanika sa Allahove alim wa sallam. To je dokaz. I zato je sama ulema upozoravala nove stvari i govorila Kelamu ulema yustedellu leha wala yustedellu biha. Govor učenjaka, za njega je potreban dokaz, a ne može se on navoditi kao dokaz. Već je dokaz biti kada? Onda kada Ali, kada Širi, kada Daja, spomene dokaz za Allahove knjige sunneta Allahove poslanika kada Allaho alihi wasalam. To je dakle, to je dokaz u Allahove žele vala, Allahove žele vala vjeri. I zato se nikada nijekom slučaju ne povodi za većinom, jer si vidio da je islam počeo sa manjinom, sa pojedincima, i da će vratiti, kao što kaže Allah, poslanik sa Allahu alihi wasaleme, na pojedince. Vratite se ponovo na pojedince. Dakle, mala skupina, mali broj ljudi, ali sa njima je hak i sa njima je dakle istina. I toga ni u kom slučaju, draga braćo, nemoj da vam bude mjerilo haka, mjerilo istine, većina. Pa ako vidiš većinu ljudi, većinu daje na jednoj stvari da ih u tome slijediš. Već dakle, pogledaj, šta ti govori jedan, šta ti govori drugi, koje dokaze iznose, jer prepoznat prepoznaćeš nakon toga istinu. Jer istina, kao što kaže, osim ako čovjek da Allah nema strast u svome srcu. Ako ne želi da slijedi, lijepo slijedi svoje prohtjeve, čeji i tako dalje i tako dalje. Jer ako Allah ibn Masud kaže, istinu ćeš lako prepoznati, jer je na istini nur. Legne ti na tom srcu, kada je, kada je prihodiš, kada je poznaš, ti se smiriš. A bazil, neistina, nikada ti ne ostavlja mira. Uvijek je kopka, uvijek je zira, čačka i tako dalje. Ne daj ti zakle mira. A istina, hvala Allah, kad je spoznaš, ona ti legne na srcu i ti si zadovoljan, zadovoljan nakon toga njom. Kaži mu hajim, rahim Allahu ta'ala, šta je izlaz, draga braću, iz ove situacije? Šta je izlaz iz ove situacije? Na čemu se treba poraditi? Treba se prije svega, draga braću, poraditi na kvalitetu. Ne treba se puno voditi računa o kvantitetu. Jeste, nama je kvantitet bitan, ali nam je mnogo bitniji kvalitet. Da ona braća koja se prihvata islama, da budu odgojeni ljudi, odgojeni Allahom, jer je sunet Allahom, poslanika sa Allahom, alaikum wasalam. Da to budu svrsti ljudi, jer je poslanica sa Allahom, alaikum wasalam, počinjao, draga braćo, sa izgradnjom pojedinaca. A zatim nakon toga ti pojedinci su izgrađivali umet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Abu Bekra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Omara i Osmana i Aliju i Mus'aba ibn Umeira i tako dalje. Sve su to pojedinci, draga braćo. Ali su zatim nakon toga ti pojedinci izgrađivali ummet, izgrađivali kitab, kitab ummet. I zato vidite, kada je Abdur, Amr ibn Az, radijallahu anhu, tražio pomoć od Omera ibn Khattaba, radijallahu anhu, on mu šalje, On mu šalje vojsko, između ostalo kaže, šalem ti tri čovjeka. Svako od njih vrijedi za hiljadu. Svako od njih vrijedi za, vrijedi za hiljadu. Četiri čovjeka, ali svako od njih vrijedi za hiljadu. Dakle, ljudi kao umme, draga braće. I zato znate da, da Bera Ibn Malika, njegov glas je bio dovoljno u vojci. Pri njegovo prisutstvo je bilo, dakle, draga braće, dovoljno, dovoljno u vojci. Jedan čovjek, ali umme. I zato je nama i nekako bitno, draga braće, da to braće koje ima, koja su ostalo na menhedu, koja su ustrajalo menhedu, da se odgoje, da se učvrstu Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, da postanu stabilne i čvrste osobe koja će nositi emanet ove vjere, koji će kako težak emanet i ne može da svako podnijeti, draga braća. Ova vjera zahtjela ljudine, zahtjela muškarčine, zapiva ljude koji će se žrtovati za Allahom za sanjamo zara djele i koji na Allahovom putu neće se bojati ničijeg prijekora. Dok god su na istine na haku, neće se bojati ničijeg, ničijeg prijekora. Takvi su bili ashabi, draga braća. Takvi su bili, takvi su bili ashabi. Pa su zatim nakon toga rekao, svako od njih je širi ovu davu, nosi ovu davu i tako dalje. To je ono što je nama potrebno. Nije nam potrebno, nisu nam potrebni. To je, nisu nam... E, na kraju krajeva pravit i problemi ljudi zna da vraća koji nisu dobro na čvrsti uvjeri. Ljudi koji nisu stabilni uvjeri. Pa čak na jednu stranu, čak na drugu stranu. Čak čuje jednu šugu, on se povede za njom. Pa čuje drugu, povede za njom. Treću, četvrti, tako dalje. Svaki dan mijenja mene. Ne, To nama nije potrebno. Već su nam potrebne čvrste i stabilne osobe. Osobe koje kad spoznaju menheđ, drže se njega i više nakon toga ne skreću s tog puta. Drže se, drže se tog menheđa bez obzira šta se desilo. Bez obzira otpao ko otpao i tako dalje, to im apsolutno ne interesuje, već oni i dalje ostaju čvrsti u Allahovu subhanahu ta'la vjeri. Evo već se traga već je bio blag. Da, evo već je bio blag. A iša radi Allah vana, kada je poslanik sallallahu alihi wa sallam rekao, da, da naredemo preko da mu prenesu, da predvodi nama, ta rekla, predvodi ljude. A Iša je rekla, on je bar čovjek, nježan čovjek, ljudi ga neće čuti, neće čuti njegov glas, neće čuti njegov glas od njegova plaća. Bio je bar čovjek. Ali, drago breto, kada je došlo vrijeme odlučnosti, kada je došlo vrijeme da se zapne, kada je došlo vrijeme da se donese odluka i kada dolazi onda radi Allah kada su se ljudi odmetali iz Islama i kad nije ostalo da dakle džuma osim Meki, Medini i Taifu, Nova Džovar ibn Hatabi kaže Olo, halifa Allahovog vjerovjesnika, kako ćeš se boriti protiv ljudi, a oni govore la ilaha i Allah. Pa mu kaže, o Omere, tako mi Allaha, borit ću se protiv onoga koji napravi razliku, koji podvori između namaza i zekijata. I tako mi Allaha, kada bi mi oni uskratili jare, kada bi, a u drugom rivajetu, kada bi mi uskratili povoda zdeve, ja bi se protiv njih borio sve dok dakle ne daju, sve dok ne daju zekat. Dakle, kada je nastupilo vrijeme odlučnosti, kada je nastupilo vrijeme kada čovjek treba pokazati svoju a Ebu Bekra bi Allah je pokazao da je čvrst i da je dostojan da bude halifa, nasljednik Allahova poslanika sallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, to je ono što mi, draga braćo, želimo. Želimo, dakle, skupinu. Želimo džemat na haku, na istinu, ne bilo koji džemat. Želimo džemat na haku, na istini, koji želi da ponese ovu davu, koji želi da ljudima dostavi ovu davu, jer moramo mi prije svega da uspostavimo odnose među nama, da izgradimo čvrste i stabilne odnose među, među nama. To je ono što je radio Allah poslanica Allahu alihi wa sallam. A mi u njemu imamo najljepši uzor imamo najbolji uzor da kad kjane lakum ti rasulillahi usvetun hasana Allah poslani sallallahu alihi wasallam je najprije draga braća učvrstio zajednicu postavio temel na koji način time što je povratinio muhađire i ensarije izgradio čvrstu zajednicu tako da je nakon toga brat bratu bio dražio sam u sebe Bio je draži, pa je spreman za svoga brata, svako od njih je bio spreman da drtuje za svoga brata, sve što potrebuje. Pa ste vidjeli nakon toga da jednom od ashaba, sadu, radi Allahu anu, dolazi čovjek, dolazi gor, a on nije imao ništa drugo osim hrane, za koga? Nije imao za sebe, nije imao za svoju ženu, već imao hranu za hranu za svoje malo dijete. Pa žrtvuje hranu za svoje malo dijete i daje gostu, draga braćo. Daje svome, svome gostu. Ne kažemo, draga braćo, lakše je, tako mi je Allah, svi vi koji imate djecu, zna, znate dobro, da je lako da čovjek odvoji od tebe i da ostavi tebe gladno, a da ugosti svoga brata. Ali je mnogo teže, draga braćo, da ostavi svoje dijete gladno i da ugosti svoga gosta. To je mnogo teže, draga braćo. Ko je u stanju to od nas da, od nas da uradi? To su radili ashabi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali kada? Kada, kada je odgojio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam na ovom menežu. Kada je odgojio na ovoj akidi. Jer akida nakon toga, draga braća, dolazi sa ahlakom. Akida je teme. Kada čovjek shvati akidu onako kako treba. Ispravno kako treba. Nakon toga dođi ti i ahlak. Dođi ti ostale, ostale stvari. Akida je dakle najbitnija. Normalno ne umanjuje mu i vrijednost, osta, vrijednost ostale stvari. Ali dakle, akida je na prvom mjestu. A brat vam je već pomenuo da je poslanik poslanik sallallahu alejhi ve selleme 13 godina poziva u akidu, 13 godina poziva u tauhid, ništa, ni u zekat, ni u post, ni u hadž, ni u hidžab i tako dalje nije pozivao, već 13 godina poziva u la ilaha, u la ilaha illallah. Kažem, draga braća, Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam najprije stvorio tu čvrstu zajednicu. Kako ćemo mi na koji način da mi stanemo pred ovim ljudima i da ih pozivamo, a vidimo međusoban rastu među nama, pa vidimo nakon toga dolazimo do te situacije da i sami ljudi zapadaju da bražanje nešto nije u redu sa njima. I među njima ima razlika, i među njima ima razilaženja način na koji način nakon toga ti da pozivaš čovjeka, a on kaže pa ovaj bradanje ovako, ovaj bradanje govori ovako, ovaj radi ovako i tako dalje i tako dalje. Ne, treba da mi izgradimo dakle čvrstu zajednicu. Zajednicu koja želi Allahovu knjigu i sunnet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zajednicu koja ne želi da se povodi za novotarima, zajednicu koja ne želi da bude donja, da ih i novotari, da ih kritiku, da ih napadaju po džamijama i tako dalje. Ne, mi želimo čvrstu i stabilnu zajednicu, zajednicu ahne sunata vo džamata, želimo naše mjesto, želimo ahne sunatske mježi, želimo ahne sunatske hudbe, sa koji će se pozivati u teuhid, a ne u kufr. Želimo dakle ehli sunnetski mehdi, želimo ehli sunnetske hudbe u koji će se pozivati u istinu, a ne u parlamente, a ne u glasanja, a ne u novotarije i tako dalje i tako dalje. Ne, već samo u istinu, u ono sa čim je Allah želeo i njegov poslani sallallahu alaihi wa sallam je zadovoljan. Kada to otvarimo, draga braćo, možemo ići dalje, možemo pozivati ljude, jer ćemo biti na srcu jednog, jednog čovjeka. A dok god ne budemo takvi, kako i na koji način, kad se mi ubismo međusobnim prepiranjem, međusobnim svađanjem, međusobnim raspravama i tako dalje i tako dalje. Dakle, moramo najprije da sredimo odnose među, među nama, da vidimo ko su ti koji žele hak istinu, ko su ti koji žele da potignu davu ehli sunata o džemata, ko su ti koji žele davu novotara, pa onaj ko želi davu ehli sunata o džemata, sad je se podlaz, evo dava ehli sunata o džemata, bujum, a onaj ko želi novotarima, da ja priključi njima, bujom, eto ti novotarima pa sarađuju sa njima. Ali, nemoj da napadaš svoju braću, ako oni neće sa novotarima. Nemoj da napadaš svoju braću što otvaraju ehli sunetske mežide. Nemoj da ih napadaš ako to da odabrili ovu davu koja je dava ehli suneta, ehli suneta vo džemata. Jeste, to je dava ehli suneta vo džemata. I na taj način se ne cijepa džemat kao što neki ljudi govore, draga braćo. Jer je džemat, kao što rekao na prošlom predavanju kad smo bili ovdje, draga braćo, džemat je ono što se poklapa sa istinom. Džemat je onaj ko govori istinu, pa makar bio čovjek sam, makar se radilo jednom čovjeku, on je, koji je na istini, on je džemat. Nisu, draga braćo, džemat, ešarije, maturidije, novotari, oni nisu džemat. Već je džemat ko? Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam, kada govori o spašenoj skupini, kaže u jednom hadisu, to je el džemat, oni su džemat. Pa drugi rivajeti pojašnjavaju ko je džemat. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma ana alejhi wa ashabi." To su oni koji su na onome na čemu sam ja i moji, na čemu sam ja i moji ashabi. Na čemu sam ja i moji ashabi. To je da te draga braćo džemar. Onaj ko je na istini, jesu li novotari džemar? Novotari koji nisu na sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. koji se bore protiv sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. koji sunnet nazivaju sektaskom, koji sunnet nazivaju novotarijama i tako dalje, jesu li oni od ahle sunneta od jamaata? Nisu. Niti mogu biti sve dok se ne vrate Allahu i i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je bitno, drago vraćo? Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tabibul kulub, liječnik srca, Ibn Qayyim je drago vraćo doktor, liječi srca, liječi bolest na srca kaže mu Kajim Allahu ta'ala, kako i na koji način da to ova mala skupina da ustraje, da izdrži, kaže, ukoliko se malobrojna skupina bude pridržavala pet stvari, oni će povjeriti, Oni, konač će pripati, njih, pripati njima kraj, završeta će pripati njima, ali ako se budu pridržavali ovi pet uvjeta, pa makar broj njihovih neprijatelja bio mnogobrojni ogroman, bez ako se budu pridržavali. Pa vadi, spominje pet stvari koje vadi iz riječi uzvišeno subhanahu wa ta'ala. Ja eyyuhallazina amanu, iza laqitum fi'atan fasbutu. O vi koji vjerujete, o vjernici, kada se sretnete s nekom skupinom, fasbutu, ustrajte. Prva da prvi uslov draga braćo, da čovjek bude ustrajan. Estabat wal istiqame. Ustrajnost na ovom menhez, ustrajnost u ovoj akidi, ustrajnost u ovoj vjeri sve do zadnjeg trenutka u kojem će ti doći meleki smrti i inša Allahu ta'ala obradovati, obradovati te žernetom. Da čovjek ustraja, a da ne mijenja svoj menež, čak je na jednom menežu, čak je na drugom menežu, čak je na menežu tekfirovata, čak je na menežu muržija, čak je na menežu novotara i tako dalje. Ne! Jedan menež, menežer je sunat ovo džemata i ustrajnost, ustrajnost na njemu. Pa kada dođe bilo koja skupina da se suprotstavi njima, oni ustraju. Kada dođe skupina Oni koji pretjeruju tekfiru, oni im se suprostave. Kada dođe skupina oni koji nagiju i žao i onima koji su murđije, oni ustraju menheđu i suprostave se njima. Kada dođe skupina novotara, oni opet ustraju menheđu i suprostave se njima. Dakle, sebar, draga braćo, seba, koji e, ustrajnost koja ne poznaje, dakle, klizanje, gulanje i tako dalje i tako dalje. Već ustrajnost Allahove subhanahu wa sara djeli. To je prvi uslov, draga braćo, kažemo, Ibn Kajim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا الله جل وعلا često spominjite puno spominjite da biste uspjeli znači Allah subhanahu wa ta'ala često često spominje da se puno čini ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala zikra Allahu subhanahu wa ta'ala ja kažem tako mi Allah određenim ljudima pa čak i određenim dajama bilo bi mnogo mnogo bolje i preče i korisnije kod Allaha subhanahu wa ta'ala da malo više spominju Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme nego li druge daje sa kojima se, sa kojima se oni ne slažu. Umjesto da njih napadaju, kritikuju na svakom koraku, nastavljaju od crne na svakom mjestu, gdje god ima bilo kakvog skupa, pa čak ni to nije dovoljno, već da na hudbama spominju da sa svoju braću, ja njima kažem, bilo bi im preče da se pozabave stvarima koji će im koristiti. A ako odbiju, odbiju da spomenu, onda neka jasno kažu šta je problem. U čemu je problem? Gdje je greška? Mi, draga braćo, pozivamo ove ljude. Odavno ih pozivamo i govorimo. Ljudi, dođite sa jasnim argumentima iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sa Allahu alihi wa sallam i sire salafu saliha, počeši sa abima pa tako dalje, da nam ukažete na našu grešku. Da nam ukažete na grešku to što pozivamo u otvaranje ehli sunneti mežida. To što pozivamo u otvaranje ehli sunneti Hudbi, ukazite nam na ovu našu grešku sa dokazima. Mi želimo dokaze. Ne želimo da čujemo potvore, draga braćo. Mi smo se dosta naslušali. I od jednog, i od drugog, i od trećeg, i od petog, i od desetog. Samo čujemo laži i potvore. Da oni tekvire čitavu lemu. Oni i vas tekvire. Oni ovako, oni ovako i tako dalje i tako dalje. Ne, dođite sa konkretnim dokazima. Jer hvala vam, ono što mi govorimo nije tajna. Ovo što mi govorimo je otvoreno, draga braća, za svakog čovjeka koji želi hak, koji želi istinu. I mi ne krijemo naša predavanja. Mi ne krijemo naša predavanja. Svako ko želi, može i vrlo lako dobiti, može i vrlo, lako nađi Poslušajte, vidite i nakon toga recite, griješite tu, tu i to i to me skali, dokaz je to i to, jer Allah žele vada kaže ovako, poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže ovako i tako dalje i tako dalje. Mimo toga, nema fajde, bojte se Allah subhanahu wa ta'ala i ne potvarajte, ne potvarajte ljudima onim što ono nikada, oni nikada nisu rekli. Dakle, draga braćo, sebat, ustrajnost i zikr, često spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga kaže, وَأَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولُ pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku. Ovo je jako bitna stvar. Da se pokorimo Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Da se u našim sporovima, ovo što malo prije rekao smo, da se vratimo Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Jer to Allah naređuje. To Allah traži od nas. وَإِنْ تَنَازَعْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ A ako se u nečemu raziđete, onda se vratite kome? vratite se Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ulema je skozno, draga braćo, da ovdje vratite se Allahu znači, ove riječi znači, vratite se Allahu ve sidi, vratite se poslaniku, to znači, vratite se njemu dok je on živ, a vratite se njegovom sunnetu nakon njegove, nakon njegove smrti. Dakle, kada dođe na silaže među nama, među nama daj da se vratimo Allahu ve sidi i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A da odiže, otržiš čitavo predavanje, i kritikuje svoju braću i spominješ ih po imenima, a ne spomeneš ni jedan dokar iz Allahove knjige i skoro ni jedan hadis Allahova poslanika sa Allahu alihi wa sallam, a čitavo vrijeme da govoriš o džematu, želiš džematu, želiš uspostavljanje džemata i nigdje nisi spomenuo ni jedan dokaz, niti za Allahove knjige, niti je suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallame, tako djelo tako je Allaha još više pije pa džemat ne li što mu uspostavlja, nego li što zbližava ljude koji žele, koji žele džemat. Dakle, draga braćo, kad god se razinđemo, vratimo se Allahove knjige i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame ne fulanu i fulanu i fulanu, ne. Allahov jezik i sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato draga braćo, ja često govorim braći, nemojte obožavati imena. Tako mi Allah ima braće koji obožavaju imena. Jeste, ima braće koji obožavaju imena. I dovoljno mu da čuje da je taj, taj, daj, ja rekao i to i to, pa da njega slijedi. Obožava ime. Šta god da mu dođe tog daja, on ga slijedi. To nije mene rekli sunata ovo žemata. Nije u kom slučaju draga braćo. Ni sami tako mi je la, ja prvi kažem, nisam zadovoljan, niti se nije u kom slučaju razumijem kada neko od braće kaže, rekao bi bani to i to. Ne! Reci, rekao Allah, rekao poslani sallallahu alaihi wa A Ako želiš da spomeneš moj govor, da sam ja rekao to i to, reci dokaz koji sam naveo u suprotnom šuti. Ako ne znaš šta sam rekao dokaza, nemoj da govori, šuti. braćo, imamo problem s ovim stvarima. I zato kažem, treba se raditi na odboju ljudi. Na menež, da se ljudima bojate menež. A ne, da ne da nakon toga imamo braće koja će se prepuštavati. Reko, bili vani to i to, ovaj drugi dođe, reko, bila, reko, sape to i to, taj to i to, ovaj to i to. Ne, dokazi, trebaju ti iznijeti dokazi, imena nisu važna, imena draga braća nestaju, prolaze, imena se mijenjaju draga braća. Ne konkretno imena, nego ljudi koji nose ta, ljude koji nosi ta imena. I zato, Ebu Bakr radi Allahu anhu, draga braća, upravo taj čovjek koji je odgaja Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kada su ljudi poklepli u tim teškim momentima, kada je čak i Omer radi Allahu anhu izvadio svoju sablju i govorio da će sačeti glavu svakom ko bude govorio da je preselio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Dolaze Ebu Bakr, pa vidi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam istinski preselio. Pa se vraća ljudima i kaže, Omere, sjedi, miri se, Pa kaže radi Allahu anhu, o ljudi koji od vas obožavao Muhammeda, koji je obožavao ime, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je preselio. Ali ko od vas obožava Allah, ko od vas obožava gospodara Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, pa gospodar Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je živ, vječan i nikada neće, nikada neće umrijeti. Pogledajte sada, da braćo, prvi drst halifa, Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji drži ljudima, jeste, nemoj da obožavaš imena nego da obožavaš ljude, obožavaj Allah subhanahu wa ta'ala, pa ako prijeti kad dohodi ovo na istini, pa ako skrene, nemoj da ti bude teško da se odvojiš od njega, da se odkijepiš od njega, jer je tebi istina, mora ti istina biti draža od njega. I zato kaže Ibn Khayyim Allahu ta'ala, kada odgovara jednom učenjaku koji je pogriješio nekoj meseli, kaže, šejh je nama drag, ali istina je nama draža od njega. On je nama drag, ali istina nam je draža, draža od njega. Zato, drago, dragi brate, neka ti istina bude na prvom mjestu. I spoznaj istinu. Prvo spoznaj istinu. Spoznaćeš ko su nosioci istine. A nemoj da istinu spoznaš preko ljudi putem ljudi. Ne, već poznaj prvo istinu, pa ćeš nakon toga vidjeti ko je nosio sve istine, ko brani istinu, ko poziva u istinu i tako dalje. A ne tako da istinu spoznaješ putem ljudi, pa kada čovjek promijeni svoj menjer i svoj stav i tako dalje, ti ga nakon toga ponovo slijediš. Jer nisi prvo spoznao istinu, već si spoznao, želi da spoznaš istinu preko, preko ljudi, pa se zatim nakon toga povodiš, povodiš za njima. To je treći lijek, draga braćo, koji spominjimo Karim Rahimallahu Ta'ala Pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Zatim nakon toga, وَلَا تَنَادَعُوا فَتَبْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ I nemojte se podvajati, nemojte se razdvajati, pa da oslabi vaša snaga, pa da vi izgubite. Ovo je jako bitna stvar. Dakle, da da zajednica, draga braćo, ostane jedinstvena, ostane čvrsta, a neće biti takva sve dok ne bude izgrađena na mene su sada postareha. Na sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nemojte se međusobno, međusobno podvajati, jer to da se dakle slabi vraćun gubi dakle njihovu, njihovu aktivnost, njihovu volju, njihovu želju i tako da se rasprave, draga brate, vi sami vidite i sami se svjesni, ove rasprave ubiše čovjeka, ove rasprave ubiše srce otvorom, otvorim, grubim i tako dalje. Zato nema više rasprave, draga brate. Ja sam pravi put se jasno razlikuje od zabude. Ko želi pravi put, On je tu. Ko želi neki put mimo pravog puta, neka ga slijedi. Nema više rasprave. Pošli ga se samo pozivanje i pojašnjavanje istine. A rasprave nakon toga više nema, osim za onim ko želi istinu. Ko želi hak, može se raspravljati sa njim da mu se pojasni. A onaj ko želi nešto drugo, sa takvima nema, draga braćo, rasprave. Tebi tvoj put, meni moj put, idemo dalje, radimo za Allahom subhanahu wa ta'ala, za Allahom subhanahu wa ta'ala vjeru. Jer u suprotnom rasprava će nas sloniti. Rasprava će ubiti u nama želju i volju za radom, za Allahom subhanahu tada vjeru, za uzizanje Allahove riječi i sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Stoga rekao draga braću, ko želi ehli sunnet, eh, ko želi sunnet, ko želi mene je telesu saliha, bujrum neće da slijedi. Ko želi novotare, ko želi njihovu davu, kome su novotari draži od njegove braće, bujrum, eto mu dara. Ali kažemo, da se sebi lune lezi huva edna bil lezi huva hajr, Zar da mijenjate ono što je dobro za ono što manje vrijedi? Zar da mijenjaš svoju braću od ehli suna za vlađemata, za novotare? Zar da ti novotari budu draži od tvoje braće? Zar da se prema novotarima odnosiš na lijep i dobar način, ali sa tvojom braćom da gledaš osoro grubo, da se ne selamiš i tako dalje da da novotarima nastojiš da nađeš izlaz iz svake situacije. Ma koje riječi izgovorili, ma koja djela uradili, ti žuriš da ih opravdaš, ti žuriš da im nađeš neki tevil. A svome bratu, dovoljna ti je jedna dvosmislena riječ, jedna dvosmislena riječ, pa da ga odmah optužiš, da ga odmah napadneš kako je tekvinova, tako je kako je harižija i tako dalje. Kaže ni to ako se radi o dvosmislenim riječima, a šta te kako je stvarno taj brat pogriješio. Jer grešaka mora biti. I svako će od nas pogriješiti. Jer kako ćeš tek onda postupiti i kako ćeš onda iskoristiti grešku svoga brata? Jedva ćeš je dočekati da osrniš njega i njegov mene i na to pripišeš davi i menežu i tako dalje i tako dalje. Da da ti novo dali budu draži od tvoje braće, odrešli su na tavo džemata. Zato, draga braće, četvrti savjet, četvrti lije koji nam daje Ibnu Kajim Rahim Allahu Ta'ala jeste i ne možete se međusobno podvajati. I na kraju, vas miru, inna Allahe ma sabirin. Peče svega toga, draga braćo, jeste sabur i budite strpljivi jer Allah subhanahu wa ta'ala je sa onima koji su, koji su strpljivi. Dakle, strpljivo dolazi na kraju. Zašto? Nakon ovih stvari, draga braćo, bit će ezijeta, bit će musibeta, bit će poteškoća, bit će napada. I zato nam je neophodan sabur. Neophodno da jedni drugima preporučujemo istinu i da jedni drugima preporučujemo sabur. Jer je ovo put poteškoća, poteškoće, ezijet i tako dalje, draga braćo, to je miras poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Stalno ovo spominjem i uvijek ću spominjati. Neka zaće nekim ovo ne bude dosadno. Uvijek kažem, to je miras poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da se vraćam naviknu, da budu svjesni da je ova dava, da je ovaj put, put iskušenja, put na kojem će dakle čovjek biti ezijete, na kojem će biti napadan, na kojem će biti potvaran od njegovih najbližih, najbližnjih, od onih do kojih je dojuče bio u jednom sapu, To je taj put i to je ta dava. I zato neće se to ne razočarava. I neka ga to ne odvraća od pravog puta, već neka ustraje. Da se samo draga braćo, da čovjek ustraje ovom menedu, da ustraje, da sabura ovoj davi. To je ono što je i tekako, i tekako bitno. Jer je imao, bilo ljudi, i biti i draga braćo, koji nisu bili u stanju da saburaju. Ne mogu da osaburaju. Nalete, dođe put teškoće, dođu iskušenja i tako napadi sa svih strana, pa čovjek nema sabura, ne sabura, već pokletne, patne i tako dalje. Napad s jedne, s druge strane, govor, tako dalje i tako dalje. Pa smo govorili sa braćom, navodim i primjer koji spominje šeik al-Muallani al-Yamani rahimallahu ta'ala. Kaže govoriti kako se lina utiče na čovjeka. Kaže, ako bi čovjek izašao i stavio kapu na glavu i sretne ga prvi čovjek i kaže mu gdje ti je kapa. Kaže, on će mu reći, pa da ne vidiš kapu, evo tu je, na glavi je. Pa probiđi dalje, pa ga drugi pita gdje ti je kapa. A pa sam ponovno zagrali, subhanallah, šta je ovo s danas? Pa dođe treći, četvrti, peti, gdje ti je kapa? Šta kaže, kako će da uradi ovaj čovjek, draga braća, šta će da uradi? Prođe kore deset ljudi, on stavio kapu na glavu i svih deset mu kaže, šta će ti kapa, gdje, gdje ti je kapa? Kaže, on će na kraju da skine svoj kruč, čekaj sam, ja uvodim, šta je sa mnom? Ima da skine svoju kapu, pa tu je, osjećam je, tu je. Stavi je ponovno na glavu, ide dalje, ljudi mu opet kažu, gdje ti je kapa? Kaže, na kraju, što pa više da skine kapu, Kako da mu ljudi više ne govore da se poistovijeti sa njima? Tako je treba da praći s ovim menedžom. Čuješ napada s jedne s druge strane i neko više nije u stanju da izdrži. I onda napusti ovaj menedž, ostavi ovaj menedž samo da ne sluša više napade, da ne sluša više prigovore. Čuje sa svaki strana, to je fitna, to je stjepanje džemata, to je tekvir džemat, to je, to je haridžizam, to je ovo, to je ovo i tako dalje. I čovjek nakon toga padne, pokletne i tako dalje i tako. Sredina utiče na čovjeka. Zato rava vraćam, sabur, Sabur i izbjegavanje rasprava. Izbjegavanje rasprava. Ne u kom slučaju. Rasprava, dragova vraća, može biti samo sa onim koji želi hap, koji želi istinu. Kome istina nije jasna, kome se stanje pomutilo, situacija pomutila, ima određene šubi, ali on želi istinu. A sa onim ko zna istinu, ko zna hap, ko zna pravi put, a zatim nakon toga žele da raspravlja o zabudi, o novotariji i o novotarima, sad na kraju krajeva ne treba da se uopšte i, da se uopšte i raspravlja. Jer on dobro zna šta je, šta je istina i gdje je dakle pravi put. Zato, dakle, draga braćo, zapamtite ove, ove pet stvari koje spominje Ibn Hajim. Jer je to dakle lijek za naše bolesti u kojima se mi danas nalazimo, za naše stanje u kojem se mi nalazimo. Sebar, u s ovom menedžu, zikr, obožavanje Allah subhanahu wa ta'ala, spominjanje Allaha žele vala. A zaboravim da vam navedem primjer, jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da zikr, da je primjer zikr, zikra poput čovjeka koji je proganja njegov neprijatelj i on se zatim nakon toga skloni, pobjegne od njega i učvrsti se u jako i čvrsto utvrđenje, gdje neprijatelj ne može da mu priđe. Takav je slučaj čovjeka koji zikri, koji bade ti Allah subhanahu wa ta'ala. On je u čvrstoj tvrđavi i šeitan ne može da mu priđe. Jer je on sačuvan oko sebe ima ograde, ima da se prđamo, ne, ima zidine, ne možemo njegov neprijatelj, ne možemo njegov neprijatelj prići. A Esaba, ustrajnost, zikr, e, spominjanje i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, međusobno nepodvajanje, međusobno nepodvajanje, već dakle, jedinstvo, džemat, na istini. Wa tasimu bi hablillahi džemija. I svi se čvrsto držite. Čega? Zajednice, ili pak Allahova užeta. Allahova užeta. Pa ako se zajednica drži Allahova užeta, onda ćemo se držati zajednice. A ako se ta zajednica ne drži Allahova užeta i sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, onda ćemo ostaviti tu zajednicu i osnovati zajednicu koja se drži Allahove knjige i sunet Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Zatim nakon toga četvrta stvar, a to je pokoravanje Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i na kraju sabr da čovjek bude strpljiv u ovim stvarima jer ako ovo postupi na ovakav način doći će reko iskušenja, doći će napadi, doći će musibeti i zato je čovjeku potrebna, potreban sabr, potrebno mu je dakle strpljenje, strpljivost i zdržljivost na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. To je dakle lijek, draga braćo, kojeg nam oslikava ibn Kai rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala. Allah djede vala molim da se pokoristimo ovim smo čuli, da ovo nađemo na vagi naših dobrih dijela, na dan kada neće koristiti niti metak, niti sinovi, osim da se onoga ko dođe Allahu subhanahu wa ta'ala, čista srca, čineći dobra, čineći dobra djela. Allaha žele vala molim da nagradi ovu braću koja su bila ovdje sebe, da se ovdje okupimo na ovom mjestu, da se međusobno družimo Allahove vjeri, da razgovaramo, da iznosimo naše probleme, da ih međusobno rješavamo, rješavamo i tako dalje. Jer dakle ova dava, draga braća, za sobom nosi i probleme, poteškoće i zato je neminovno da, nam, da su nam potrebna braća s kojim ćemo sjesti, kojim ćemo porazgovarati, s, kojim ćemo, s kojima ćemo se savjetovati i tako dalje. Ako ništa drugo, onda bak da međutom jedan drugog da se podržimo, da uglažimo teret ove, teret ove dave koje nosimo na našim leđima. Jer je i Musa Ali Salam dobio draga braće rekao, nakon što je dobio Rabbi Šrahli Sadri i Vajesirni Emri, poznata dobu koju učio Musa alaih sram, nakon toga kaže i daj mi vezira, uđa ali vezira min ehli Haruna ahi, i daj mi vezira, daj mi pomoćnika iz moje familije Haruna moga brata, Musa alaih sram, ali je zražio se gaga braćom, pomoćnika. I zato ove dave, ova dava zahtjeva pomoćnike. Kao što je rekao, zahtjeva havarijune. Kao što je rekao Isa alaih sallam havarijunima, men en sari Allah. Ko će me pomagati na lavom putu? Men en sari Allah. Kale havarijune, nahnu en sari Allah. Pa rekao se havarijun, rekao se mi smo, nahnu en sari Allah. Mi smo Allahom i pomagati. Dakle, ova dava zahtjeva takve ljude koji će reći mi želimo da pomažemo Allahom vjeru. Mi želimo da Allahova riječ bude gornja, a riječ nevjernika i novotara da bude donja. Mi želimo sunja da Allahova poslanika sa Allahom vjeru sredene. Takve ljude, draga braća, je potrebna, potrebna dakle ova, ova dava. Allah žele vada, molim da nam se smiluje, da nam oprosti u grije, da nam oprosti grije i da nas uvede u جنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم